egunon entzule guziei, hau eguna. Joan den larun batean, palestinaren erresistentziai elkartasuna adierazteko eguna zen makean. Erresistentziak, pluralean aipatzen ditut, erresistentzia horiek ainitzak direlako, eta palestinarek diasaiten duten kaosari aurre egiteko indarra zabaltzen dutelako. Iparaldea palestinarekin xareak antolaturik, Ipar Euskal Eritik palestinari sustengua emaiten dioten kolektiboen xarea da. Taldeak, esparru desberninetako hislariak Euskal Herira etogaraztea eta biltzea ukandu helburu gisa, Ez bakarrik Gaza eta Ziz egunero gertatzen ari den hondamendiaz ez da baizik eta nun nahi diren irresistenzia moldeez eta agertu behar diren irresistenziaz ez Mendebaldeko estatuek imposatzen eta mantentzen dituzten kolo, kolonialismoa eta imperialismoa erdigunera ezagiz eta xalatuz. Egun hori azkenean, truke aberatsa izan zen Euskal Herrian ere estatu imperialisten kontra egiten aldena osnartzeko. Omar Al-Soumik azpimaratu duen bezala, urgenz palestineko kideak, palestinarek azkenean ez dute gauza handirik guaitatzen gugandik, eta ez da hainbeste gure leioetan bandera palestinarak bakarrik altsatuz, bombak handik eunka kilometrotara geldituko direla. Maire ruski hau genozidioak urte bat baino gehiago sigitzen duenean, mundu guziak tristeki ulertu zuen. Baina guri gure erresistentzia motak indartzea eta estatu imperialista horiek gure lugaldeetatik eta gure borroketatik gainditzea. Euskal Herrian, enpresa gehiagi dira genozio juntan parte hartzen dutenak. Aldi berean, gure errietan egon gira bataz besteaz sobera isolatua azken hilabete hotan gaia horri buruz, frustratuak eta impotenteak. Antola, bil zen, ez da bai dansa, manifesta, boikota dezagun, gure resistentziak lora dite zen eta zapaltzen gaituzten sistema guzietatik aska gaite zen.